Vasıl sıfat, bu fiil sıfat diye ne yaptı? Şimdi bakın Allah Azze ve Celle arşı yaratmadan önce arşı istiva etmiş değildi ama her şeyin neydi yine Allah Azze ve Celle'nin bir tane var arkadaşlar zatî sıfatı o da ne? İlim sıfatı yükselme, yükselme, yüksekte olma her şeyin üzerinde olma Allah'ın bu zatı ispat çünkü zaman geçince bu zatı ispatı ne ispat edecek Allah'ın ispat olmak her zaman zatıyla dedim vali ala taala musaari bir sürü ayetler var Ali ala taala musaari mesela hemen hemen hepimiz bir sürü ayetler sonunda ne diyor Yahuyel Aliyyul Alim Ali ne demek? Üç şey Ölü bir zat Ölü bir zat Ölü bir zat Üç tane durum var Bir, zatın durumu İki, değerinin yüksekliği durumu Üç, kuvvetinin durumu Bu ay hangisi? Umum Umum değil mi? Onu demem Hakkasından bir olay var mı? O zaman Ali Ala Teala Müteali Hepsine ortasından ala Allah zatıyla şuurdaydı her zaman şimdi iktidar zatı ispatı fiili ispatının fiili ispatı nereden anlıyorsunuz olduğunu ya bir önem gelmişti artık yok değil mi? Peki, Allah o zaman Allah subhanahu teala yeri görür yaratıyor sende yaratmadan önce de arş var sende yokken de hiçbir şey yokken de Allah'a kulu tutar var bir şey ilan hissetme yani altında bir şeyin var mı? hissetme hayal etme Allah Azze ve zatı olarak her zaman gözüyle biz itibarın keyfiyetini biliyoruz ki mesela işte aşk Allah ne aşk beni böyle yaptıkken böyle evet yaptı böyle yani biz böyle bir şey keyfiyetten bilmiyoruz ki bu olduğunu Allah'ın her zaman neyi vardır her zaman ezelen ve ebeden Allah'tan bir sıfatı var yeri göre yaratırken de yaratmadan önce de arz de yokken de Allah'ın zatı el, el ayrılır mı Allah'tan? İşte bu da ayrılmalı Zatı Tabi O zaman istiva fiili tutar Ölü zatı zatı Hiçbir zaman Allah'tan ayrılmamıştır Allah da yeri göğü yaratırken de her şeyin üzerindeydi ama yeri göğü yarattıktan sonra altın üzerine çıktı demiyoruz ki çıktı demiyoruz aslında istiva, istivanın nasıl izliyoruz ki böyle okumuyoruz anladık olayı o yüzden işlerler gelince elimizin ne yapıyor elimizin yok bu türlü ilmi tarafsız bir elimizdir ilmi tarafsızlar bağında yani ilmi kaydına ilmi kurallar bugün bile bir matematikte fizikte kimyada kadar kayda koyuyoruz değil mi ortaya halbuki bir çoğunluğu düşüyor hayatımızda aklım düşüyor değil mi ama bunu kayda olmaya ihtiyaç duymuşlar mevzu bu terisinde ise alimler bunu yapmışlar anladın mı? Var mı bir şey? Bakın şimdi Ne diyorlar bunlar? Müdür tutarı Allah gecenin üçte birini dünya firmasına inanıyor Eee tam çıkacak Amerika'da oldu Hadi bir Amerika'da Ne kadar yapmış şimdi? Sonra eee tam çıkacak bizim kıyasında orada gelmiş olurdu sonra dağda rüzgarına gelmiş o zaman Allah dünya temasında ne dünya temasına ben ki Allah Allah dünya temasına inerken de her şeyin ne üzerinde verir Ali, Ala, Ala, Bunların bütün şüpheleri çok basit bir bak şöyle diyor ki ilmik de baştan ziyade ilgi o nokta onun üzerinde kalır ama bu mahkumlar için geçerli köy sadan köye indi sadan köye indi neresinde kaldın? sadan köye indi şehirde mi kaldın? bu, bu manada mahlukatlar arasında dahi inmede fark etmiş adam ne yapıyor? diyor ki gecenin üçlerinde Allah dünya semasına dönüyorsa o zaman hiç çıkmıyor o zaman Allah her zaman dünya semasına yani her zaman her yerde altı yıl on ki Allah Azze ve Celle yeri göğü yaratırken de yaratmadan önce de her zaman uzun uzun sıfatı vardı tamam uzun sıfatı vardı ve bu uzun sıfatı daima mevcuttur hatta yüzünde dahi yani Allah yeri göğü yaratırken dünya semasına inerken dahi her şeyin ne? Yani baş Allah'ın hali olmaz. o da Allah'tan hali demeyelim baş. Allah Azze ve Celle'nin her zaman Allah Azze ve Celle her zaman her şeyin üzerinde her zaman Peki Allah Azze ve Celle geminin yükseldiğinde dünya semasına indiğinde arşın üzerine ikna etmiş miydi? Geminin yükseldiğinde dünya semasına üzerinde bizim bölümleri üzerinde çünkü aklın üzerinde istiva illa bizim şu an dünyada anladığımız gibi anlamayacağız Ama çünkü istiva ne? fiili var dilemesine bağlı yemeğin müşterinde dünya temasına iner dünya temasına iner bizim gördüğümüz insanoğlunun ulaştığı bütün galaksi var ya daha orası büyüğü dünyada ayrımcılıklar olarak anlamıyor neden müsemmayı ne gösteriyor dünya temasını yıldızlar o zaman bütün bu tarafı daha dünya teması sonra adam ne yapıyor Bu musun siz parayla sarayla maslar dünya şudur bunu bir tane yazar isim vermeyeceğim bir çoğunlukla sana sebepler hediyesiyle meşhurdur bana aynı bir şekilde kapsaya çıkardı şöyle yapayım mevcut konuştuğun bile sevdiğini değil kim neler bu dünya bakın şimdi diyor bu dünya sen Allah affedersen bir kere zaten dünyanın bir yuvarlak mevzuğu ile tartışmalı alaklı bir adetini tartışma mevzuğu tamam dünya yuvarlak şimdi diyor ki Allah nerede? Amerika'da Türkiye'de Fransa'da Fransa'da Fransa'da Sence ben mi? Hayır annem bunu bana anlama Hasan'a göre burada Aynen böyle yapıyor adam şey Bakın şimdi Bakın birinci dünya temasında Birinci dünya temasında bu dünya nasıl bir değerli? Ortaca bir yılda çıkmışlar kaç tane yıldız var? Dünyada kaç tane yıldız var? Milyarlarca Dünyada bir daha dünya temasında birinci dünya teması bir de bunun yedi tane daha teması var yani altı tane daha teması var Eski, bir de bunların hepsini kültü kaplamış bir de bu kültü öksüz bir halkaya atılan bir adam Allah'a böyle tutuyordu mahkeme görüyor musun? adam Allah'a böyle tutuyordu yani şöyle diyelim dünya bu kadar artık bu kadar meselede bu çok önemli yani bu çok adından fazla abi milyarlarca gezegen var dünya gibi bu daha birinci dünya temasında şimdi bu birinci dünya temasını da aklın hayalin tasavvur edemez sana derler ya ifade vardı düşünsen dolu edemez o kadar büyük bir şey var ve bunun hepsini kesin kapsamı kurmayalar bu kesin 30 bin çöle atılan bu alta gibi de aran insanlar neresi Allah'a Allah'a etmiştir bunlar hepsi yüzden Kur'an konusu bırakıp da aklın yoluna işte mekat bir bir kavga oldu mekat kavga nedir sorduğunuzda bir kez diye sorsam kavgın cevabı böyle böyle halbuki mekat bile bir kavgadır bizim kayın mekada kavgadır Kur'an'da ne aram bile böyle bir mekat kimede öyle yaşıyor aslında da konu olmuş ama şu an mevzumuz ile neden bunları böyle yapıyorum? Çünkü tevhidin manalarından bir sürü işte bunlar aklı yorumlarla ne yaptılar? Tevhid Ha işte e, Allah'ın burası bilmem Allah'ın izi bunlar da bunların üzerine gördüm. Bunlar, bunlar konuşulacak bir şey. Allah'ın burası bilmem Allah'ın Allah'ın büyüklüğünün ne kadar olduğunu tasarlayacak. Allah'ın ekber dediler. Allah'ın büyüklüğü adam buraya söylüyor adam buraya söylüyor yani anladın Allah'a hakikaten bir ömür onlar kadarıyla onlar Allah'ı değerini hakkıyla takdir eden işte bu bir örnektir yani onlara gücünden bakıyor bunlar sözün davetçi olmak günden böyle bir mümkün şimdi o zaman gecenin üçte yerine dünya temasının ne oluyor öldürdü mü? Ya adam diyor ki her gün Allah her, her an o zaman dünya semasında mı? Ne diyecek? Bu soru geldiğini diyecek. Allah her an dünya semasında mı? İlmi kulakları kullanıyor. Ya Allah gecenin son sözünde dünya semasında. Nerede olduysa gecenin sözü Allah orası için dünya semasında. Ama her şeyin Benim hali ala alam yani şimdi şöyle şöyle diyelim Allah diniyle her zaman yüzden konuştu bir vaktimde dünyadan vaktimde diniyle hakikaten zafiyet zafiyet zafiyet herkes şöyle söylüyor zafiyet elimine bakın zafiyet akılları gelmemiş Allah ağzının üzerinde mi zafiyet mi sebep ihtiyaç bildiği için zafiyetin tutulmuş yoksa Allah söylediği zaman zaten ne gelir Allah'tan ama sebep ihtiyaç bilmiş şimdi dönüye sor Allah ne aklın üzerinde midir dediği zaman evet aklın üzerinde ama ne var ki her yerde olmuş mu aklın üzerinde o yüzden veya aklın üzerinde dediği ama kudretini kastediyor o yüzden kadar ihtiyar bulmuş ihtiyar kelimesi yapıyor şu toplamda ve sünnette zatıyla lafıyor o yüzden şimdi nuzul denen zatı yani ne yapıyor yani sorun doğmuş oluyor ee, buna rağmen yani her gece notun işte öyle bir şey biliminde her gün orada olursunuz Allah'ıyla yani bir zaten düşün Allah ne gibi zamanında diyor dünya semasına inmektir o mekanisi mutakipte tamam buna rağmen buna rağmen her şey buna rağmen ve devamlı sürü etse Allah-u Teala arşında üzerinde müdürlüğünden bu da şu Allah Allah'ın şimdi bugün sıfatıyla arşın zemin seviyelerine gidiyor Allah Fiili gücü var. Biz onun nasıl olduğunu bilmiyoruz. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. O yüzden ne diyor? El-Siva'u malumun ve şeyhu yücüğü ve sual anhu bid'atun. Ondan soru sormak bir dakika bu kelimenin ne diyor? Yani böyle bir güzel cümle ben onun için sorulabilir miyim? Şimdi ben böyle bir misal verdiğim zaman hadi şimdi sen şimdi Allah'a emanet olun. Şurada bir dönüyor. Şahit algılama olanın keyfiyet olur. Görünün keyfiyete hayır değil. İşte keyfiyete hayır olmadığını için ne diyeceğiz? Maksimum mut etmiş. Biz de bunu buna yalan Aynen. Bunu anlamamız lazım. Çünkü diğer tarafı hani tanıdık ederse kendimizin de ne yapacağını anlamak Aynen. Biz bir yani daha büyük o çok kısır döngü yapıyoruz biraz daha geniş düşündük bu çözüm müdür Allah'ın yani zatımıza ürünlere tarif etmeden çözüm olmalıdır en azından düşünmem diye düşünüyorum size öyle zaten bakın olay şu şimdi kim sahabenin bütün sıfatlar hakkında soru sorduğu gördüğünüz nazı yerlerde olmuştur bu neye delalet nazil olarak sorması külli olarak anladıklarının böyle vasıf anladıklarının neydi? bellidir sahabe bu vakti gördüğü zaman iman etti hiç bir hiç soru sormuyor ama nasıl ya Resulallah ama nasıl biz buradan ne anlıyoruz? sahabeler olduğu gibi iman etti dediğim gibi bir de bozulmamıştır yani sahabe ilmenin illa bir noktadan ilmişse o indiği noktadan itibaren gidecek ve ilk noktanın altında kaldığı lazımiyetini anlamamıştır abi illa bu lazımlık söz konusu değil Bunlardan dinde zaten dinde konusuna başka bir sorma da var zaten değil mi? Yani Öyle ama Yani mesela bir zenginin diyor diyor ki yani Kur'an'da sünnette çeşitli lafızlar var Şimdi bu lafızların üzerindeki fıkı da anlatacak kaybı o da böyle inşallah o yüzden biz diyor ki selefin bu kullandıkları ibareler ümmet tarafından yani o zamandaki insanlar tarafından tutulmuş ve bu işgal olarak öne koymadılar yani bu mahlukatı bile örnek veriyoruz çöp kaderin köye inmesi gibi illa böyle bunu da o yüzden Ebu Zeynep'in dediği gibi yani müzik illa intikali gerektirmez illa intikali gerektirmez Allah'a böyle yani vücudundan dersek ki bir noktadan bir noktaya inmek bu bizim mahlukat aklına tasavvur ettiğimiz şeylerdir bakın size üç e, kayda vereceğim kısaca yani bu konuda yok ama kısaca da bize geçmek bir şeyin keyfiyetini anlamak için üç şart bu üç şarttan bir tanesi eksik olursa yoksa ya bir tanesi bulunursa anlarsın bulunmazsa anlamazsın bir ya o şey hakkında sana sağlık bir haber verir bir şeyin keyfiyetini anlamak bir haber gönderdi ki ya o şeyin yüklünü veya benzerini göreceksin ya da ya da bizzat o şey kendini göreceksin o zaman ya kendini göreceksin ya benzerini yapıp sabit bir haber göreceksin şimdi Allah benzerini kitapları için duyuyorum mesela veya evet, sabit bir haber geldi mi bize elin nasıl var? Gelmedi gördük mü? Benzeri var mı? Gördüğünüz şey getirin Bulamazsın ben de görmeyeceksin Ağırlar orada kullanmalı yani o kadar şey insanlar ki yani nasıl bir Kur'an sünnetini tutulan işlemler Gördüğünüz bir şey göremiyor ben de şimdi geldim yani, Tamam yani bu işin sorunu da Allah Azze ve Celle diyorlar eğer Allah Azze ve Celle arşının üzerinde ise bir arş bir boşluk olmuşlardı yani boşluk yok arşımızda boşluk yok nasıl Allah Azze ve Celle oraya arşını kalıp olamamış dünya bir şey yok iman edecek boşluk bile nedir mahluktur mahluk olmazsa bozdur diye yok bunu götürsün diye tamam bunu etkilerini söz konusu çünkü Allah böyle her şeyle rahatsız yeri görüyor diğeri görür içinde bozuk var mı var senin yok yoksuzu kalkmış mı kalkmış ne diyor şimdi vel evvel vel ahir vel zahir vel batın evvel vel ahir vel zahir vel batın bu ayet mi? ayet mi? sen nasıl tahsil ediyor ve entel evvel ve neyse kablete şey sen evvelsin önce bir şey yok ve entel ahir ve neyse kablete şey sen ahirsin senin sonran yoktur ve ente zahiri ve leyse fevkaka şeyin sen zahirsin üzerinde bir şey yok o zaman bunların yok artık yoksa onun üzerinde mi yok o boşluk mu yok hiçbir şey yok Allah Allah sadece Allah o zaman bunların yoksa akışlarımız var yani şey değil öyle bir şey o yüzden e, Rahim Allah'ın dediği gibi görmeye bunların getirdiği aklı şüphelerin hepsini Kur'an sünneti görmeden bile aklı bile cevap veriyor yani. o kadar akıllı bir söylenen şeyler akılla nasıl çalışacağını kelamı akıl diyen var mı? ama akılla nasıl çalışmak çatışıyormuş gibi gösteriyor eğer benim aklım almasa bir mevzu duymadım aklım nakille konuşmak istemem çünkü senin anladığını bazen Allah aklına mutlaka bir şey verebilir mi? Allah aklı veriyor o zaman akılla nakil bu, bu ısrarı Türkiye'de çok e, dile getiriyor bunlar yanlış arkadaşlar bunlar o şeyler değil diyor ki akıl ve nakil çalışırsa Allah akıl akılsız bir şeyle akla ters bir şey değil mi? eğer benim aklım olmuyorsa Yılmaz'ın aklının masaya taşıması olmuyor aklının masaya taşıması olmuyor hocam şöyle bir birkaç aklın vahiy karşılığını alacak soracak ne olur ki Yılmaz'ın aklı masaya çalışıyorsa o zaman masaya çalışması demek Yılmaz'ın aklı masaya çünkü neden bakın sarih olan sarih olan akıl sahip olan vakiyle nasıl çalışmak eğer eğer ikisinden bir anlaşılmıyorsa ya nasıl sahip bildir ya da akıl kullanılır bu şüphe vardır o an anlayamıyorsun uykusuzdur vesaire şimdi ben diyorum ki bunu bırakacağım bu havada bu havada sabit kalacak bu akla ters mi? akla ters değil ilke ters o zaman niçin zayrılıyor ki akla tersi? ilke ters sen onu için açamadığım için çünkü bir adam kadına razı olmaz neden aklı tersi aklı tersi değil hisseder sen kadına açma ama hiç şey ama aklı tersi neden ya rüyada adam nasıl azap görüyor bak bakıyorsun derinde kafa sarım demek aklı tersi dünyadan görmek oluyor hissedersin yaşamadığım için Allah birisi şimdi bunu böyle tutar bunu havada tutsa ben aklımdan yani bugün e, Allah Azze ve Celle'nin keramet verdiği insanlar görmüyor muyuz? Allah Azze ve onları tutmuyor Yani tamam İnkar edecek bir kere Allah Resulü'nün uçurduğu insanlar için yok Sadece için yaşanmak için Evet Hani affeder Biraz kolay Ya Ya affeder dediğini kabul edilmemek lazım Bir şey der Yani insan görmedi ama ne zaman ki gördüm bir kere ters oldu. Ama çalışan dediği tecrübeye ters oldu. Bir şey olmuş diyor. Yaşamak olduğunu, bir yolda Nerede gitseler halde olmaması lazım Akıl farklı bir şey Akıl farklı bir şey Akıl farklı bir şey Yani hiç şunu tasavvur edemiyor Ya Allah bu, bu şey aldı tutar ya Niye akıl farklı bir şey gözlerle gördüğümüz zaman o zaman şaşırmıyor yani ne kadar şu rivayetlere bir yapıldığını bulacağım Hazreti Adem e, biraz büyük söylemiş nasıl olayım ama aklı yok akılda yapacak olsam diyor ayağımın altı içinden diyor bana bir sinir yapacak şu bu da mahvet sevgisini yapıyor mu? annem aklını burada bir sinir yapacak sevgisini kullanmam lazım izlememek gerekir ama işte dediğim gibi şu kaygı getirdi bizim aklımız nasıl çalışıyor yok akıl nasıl çalışma aklımızda bir ürünü birinci devrenin aklındaki çalışması atak ekliyorlar o teknik çözümü teknikleri o tek aladan kazanmadan alınmış 15 akıllı İslam'da ilk devrenin en ünlü kitabı hangi de, akıllı önemli çalışmış 15 bunu konuşmuş ve baktığımız zaman neden ilk devrenin konuşuyor diyor ki Kur'an'a ters siz Kur'an'a kimlere teslim olsanız bunların hiçbirini konuşmayacak teslim olmasanız nasıl helal olduğunu görün onu orada onun adına geçiyorum en bazen en bazen hadisi en ağırdır ve hala bile günümüzün en büyük alimlerinden o kitabın anlaşılmayan yerleri vardır o kadar ilgili Şekutçe ilgili bile anlayamadığı yerler çıkmış Şimdi bunun e, hatırlatılır işgalde buraya da yazdım zaten şu işgalden bize getirmek bunun işgal var bu hatalar e, çok yapılıyor belki o hatayı biz doğru biliyoruz ama bu hatayı yapmanın bazılarını doğru anlamamasına engel olmuyor Şimdi cari hadisini diyoruz değil mi? Biz ne diyoruz? Allah semadadır. Fakat arkadaşlar bunlar hoş değil. Yani bizim Allah semadadır dememiz hoş değil. Böyle bir hadis yok. Yani böyle bir bu manada yok. Hayal yapar mı? O kamerada da öyle olacak mı? Şimdi bakın arkadaşlar önemli bir nokta aslında bu şahit yorumlardan inşallah yani devamlı yapılan bu çok iyi bir bu yapıdan geçiyor inşallah şimdi e, Nebi Kötü'den cariye ne sordun? Ey Allah Cariye ne dedi? Fikir hemen Ey Allah Şey şey ne diyor biliyor musunuz? Beda. Beda. Beda yani içinde. Hani ev de öl. O da da. O yüzden beda diyor. Yani içinde. İçinde. Bu sizin bir manası. Bir manası daha var. Üzerinde. Üzerinde. Peki bir manası daha var da Allah niye semada diyor bu devam edelim? Kur'an'dan hesaplayacağım bu kelime geçmiş üzerinde kaldı semanın iki manası var birincisi üzerinde bina olmuş bu sema geri kalsana üzerinde bina olan sema bir de yükseklik uzun manasına gelen sema o zaman biz bunun kurtarmaları için bu tavrı aklınızda tutsan şimdi şöyle yapalım Kim kelimesini kaç manalarda Birincisi ve zat içinde İkincisi üzerinde Şimdi bunun manası içinde olduğu manası gayet açık Böyle sorma Kur'an'da şimdi Ben de Ahmet'i Şimdi Ahmet Böyle sormuyorum Şimdi Firavun ne diyor? Ve de utanlıktan yakın ve en nakli. Ben sizi hurma dal, dallarının içine atacağım. Üzerine, üzerine. Hangi kelime kullanmış? O zaman fiilin manalarından bir tanesi ala. Bunu icma etmiş. 73 şurtaların sorunu. Hala bunu. Bu dille alakalı zaten. Akideyle bu. O zaman Kur'an'dan hesapladın mı bunun hala manasına geldiğini? Evet. Hala. Evet. Semanın iki manası var dedik. Değil mi? Semanın iki manası var anlayamaz Şimdi yükseklik manasında şimdi bakın Allah diyor ki Çölü mekan tayyid eden Şeşeceratın tayyid eden Aslıha sabitin ve tarbuha çıkan Güzel söz güzel ağaç biliyor Aslı sabitin dalları Çünkü temada Nasıl temada ya? Temada yok ki böyle dalları Çüşmek de Hatta bir ağaç dikeni böyle kullanır Daha dalları buradan Yani ne dalları? Yüksekte Üründe bak ikinci manası Peygamberin tavanını Allah Kur'an'da ne diyor? Sema için diyor. Neden yüksek? Yani bu şey demek. O zaman semanın manalarından bir tanesi de ne istiyoruz? Yani burada da bir dilde bir sorun şey yok. Bir ittifak etmiyor bütün ümmet arasında. Semanın manalarından bir tanesi olur. Şimdi bize ne diyorlar? Şimdi Allah semadıdır derseniz işte sema bulutlarını kapsamıştır, üzerinde bir boşluk olmuş olur. Bunlar cari adısı var. Cari adısı var bu kadar basit değil ki. Cari hadisini bakın arkadaşlar. İki şekilde anlıyoruz. Cari adısı. Ya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah nerededir diye sorduğunda Cariye kutlama dediğinde Gökyüzden üzerinde kastetti ya da ikinci kastetti Eğer şimdi sahabe ikinci kastettiyse yani cevabı kastettiyse o cariye bu iki manasından hangisini anlamı lazım? Ulumda manasının yoksa yedi kat semada manasının Ulum Ulum Ulum Cihalet oradaki şiddeti durumundan haber yok mu? Elinde böyle yapması. İşte eli şimdi. O ne var? tam bir hem de bir katlamak alışıyor orada. Böyle yapmamışlar. Böyle de öyle de. Çift nokta var, bir çift yapık var. Bir metre olan o sana, yedi sana. Bir sana olur mu? Yani bir metre olan sana var, üçü de yukarıda. Ama metre olan sana mahluk. Sen semalı böyle dediğin zaman şu uyanır. Allah mahlukatın sanki şimdi ilgine dağıtmak o yüzden ben iyice evli sünnetim bu konudaki fazlarda söylesin dinlendim bir de kardeşler gördüm daha geçen bir şey cevabeti vallahi diyor ben bugüne kadar Allah şu muzlarını olaydı uzay dostluğunun içinde olan canlı nerede anladın ne? bize rivayet ettiler Allah kemal ediyor onlar da işlem kardeş örnek verin bir tanesi hatta İbn-i Temine'ye de gelmiş o kardeş bir şeyden yani böyle anlayanlar var sorun bir o zaman bu rivayet nasıl bir şey yapacak? üzerinde anlayacaksak ilim var şimdi anlayacaksak ilim olacağız yani yüksekler sema semanın manalarından bir tanesi yüksek değil mi? eğer semadan farklı cahilerin yeri farklı sema olabilir değil mi? o zaman şimdi nasıl anlayacağız burada? üzerinde Yıllar almanın bir toplumun aslında üzerinde o zaman e, biz insanlara bundan sonra Allah semadadır diye tercüme etmeyelim demiyorum ama meramımızı şu şekilde diyebilirim vakıf durumunu görürse selam dedi ki Allah nerede? Cariyelim ki Allah semaların üzerinde. Önce öyle bunlar böyle tercüme olmuş Eğer yok bir teslim suyla tercüme edelim diyorsak o vakıf bunların devamını anlatalım insanlar bir işare mescide gitmiyorlar gelirken Allah semada ama güzel olmadı zaten yani öyle olmadı ya evet ama bu yapılıyor yani insan kalktı görünmüyor birçok insan avans zaten öyle anlıyor hocam bunlar var yani bu bilgi artıran insanın en azından şu yedi kat zamanın son zaman arasında 1500 yıl oldu bundan bilgi olması da acil yani şimdi sen sema bir zaman sema dediğin zaman semada kalın Dolayısıyla zaman insan bir şey bir şey Halbuki bu kelimenin sağ ölçüsünde manası yok ki abi Hayır işgal değil, işgal işler? Yani baştan bir şey kıldım ya Tamamen bir kafir Camiye götürdükten bir karar Yani o dilden, ilk tarihden neyin kastedildiğini Hazreti Peygamber tutmuyor Sorun bilim ve zaman arasında oluşan çünkü o sevaptan ne anlanacağını çok bilgiler bir insan bir davranıdır yani o semayı derken yani o algıladığın küçük dünyanın ifade etmez o yüzden biz dedik ya zaten iki manadan birbirini kaptırıyor abi biz onu bilmediğimiz için bizim buradaki konumuz ne olur bu hadise anlatırken çünkü dediğim gibi yani o e, sahabe bu semanın içi olarak anlamayacak o yüzden Allah bizi bu onun semayı ne yapacak? Bilecektir ne bu ahlak gelecek o zaman Müslümanın içinde kaldı Allah kendisini buldu e şimdi adam aklıyla tatlı sayı var şu manada yani sen adamı tatlıyı zaten adam bunu böyle yanlış anlar çünkü hakikaten insanlar hep bize zannediyor ki Allah böyle zaten var ha böyle de yakalar yakalarlar söylüyorlar da görüyorlar Anladın mı? O yüzden onlara müsaade O yüzden ben bunu özellikle burada belirtim tamam mı kardeşlerim? Yani Allah'ın Allah'a dama açın üzerinde Şimdi bakın Allah diyor ki Enzenle mine semâ imâ'en fadûran Biz semadan senin için Şimdi Allah söz nereden indiriyor? Bulutlardan değil Hatta iki dolu yağmur dolu bulutlar falan Bulutlardan Çatlayabiliyorsun Yağmur yağıyor ama sana gelmedi Bulutların üzerinde olarak Bulutlardan değil İntifak edilmiş Peki Allah ne diyor? Buyruğa ne isim verdi? Tamam. Peki başka bir ayet şimdi. Eslahâb-ı mutakalı beyni sana ile ard. Sema ile yer arasında boyun eğdirilmiş bulutlar. Bu sefer buyruğu nereye koydum? Sema ile yer arasında böyle ya. Daha önceden buyruğu hem semaydı. Şimdi o bulut tuttu sema ile yer arasında oldu. Peki Allah bir semadan su yürüdü derken yani yükseklikten sevindi orada ikinci manası böyle anladın mı? yükseklikten sevindi yükseklikten yani orada sema demiyor yükseklik çünkü semanın yükseklik manası var bir de dünya olmuş sema eskiden Araplar eşeğin sırtına atın sırtına ne derlermiş biliyor musunuz? sema neden eşeğin sırtına atın sırtına hatta Araplar o kadar aşırı gitmişler ki bizde kullanmışlar yani tabiri caizse aşırı gitmişler yerden ölen kimler var ya mesela bakın Rahul Akbahani'ye İbn-i Fahret'e vesaire Mevcim Makayet'in yollarına bakın mesela bu kaynakları yerden biten kimlere bile tema etini vermişler neden? yerin istesi yukarıda anladın mı? yerin istesi e şimdi bizim bir kaybımız var muhalefet etmek isteyen samimiyetsiz her zaman ne yapar sana muhalefet eder şimdi Allah semanedir dediğimiz zaman ortada bıraksak adam der ki burası sema mı arkadaşlar semaneden zaten bu semaneden şu sefaya göre yüksektir burası da sema çünkü buraya göre yüksektir burası da sema Allah semadır dediğimiz zaman her yer sema çünkü her yer bir, bir şey göre yükseklik o zaman Allah her yerde adama diyorsun ki Allah'ın her yerde olduğunu bildiğin ne diyor ki cahil sema demiş her yer sema Allah'ın şüphe Bak bir gün bunu Arap kimlisin anlayamıyor ama bu ne diyor? Yedi tasarımın bahsettiği hangi tema? Ya ölüm manasına gelen tema o zaman tutuyor ama baktığınız zaman birinci tema, ikinci tema, üçüncü tema sonra arş, arşın üzerinde Allah razı o zaman biz anlıyoruz ki burada senin anladığın tema değil en iyi olan tema Şefer mi olan? En haklı yani ben ne anlıyorum inşallah yani müşrikler bile zaten subhanallah neydi fıtrat görüldü ya abdüveyne minel memnuniyetine doğru imkanı rabbi kitsemai kadara antara var antara bunların cahile şairlerinden diyor ya abdü abdü o zaman kibirli ismi diyor ki eyne minel memnuniyetine rabbi şimdi söylüyor ki ölümden kaçış nerede memnuniyeti de ölümden kaçış diyor ya abdü eyne minel memnuniyetine rabbi ölümden kasıt nerede? İmkana Rabbi fissemâi kadâhâ ey kadâh elmeniyye eğer Rabbim diyor semada bunu takdir etmiş ölümden kasıt nerede? o zaman fıtratı bile şu var ben işte adam bu semada oturuyor şu çünkü ben bu iki on iki on bile kabul ediyor birinci kaide el kelam kelamu iltifat ve kelamu billah sıfatta söylenen şey yani zatta ne söylüyorsan zat hakkında ne söylüyorsan sıfatlar hakkında da onu söylüyor kime reddiye aslında hem eşariye hem mütezileye reddiyedir ve aslen daha çok mütezileye reddiyedir bunu tabi koymuşlar şimdi burada diyor ki sadece çok önemli rahatsız günahından gelmiş arasında bunlar diyorlar ki Allah'ın isimleri vardır ama kaptarıyor yani isimler bir kata delalet o zaman Allah Azze ve Celle'nin hiçbir sıfatı yok diyorlar ilim sıfatı yok, görme sıfatı yok, duyma sıfatı yok hiçbir sıfatı yok Allah'ın ne diyorlar bunlar? E şimdi eğer biz Allah'ın sıfatları varsa görmesi, duyması, ilmi vesaire e, insanın da görmesi var, duyması var, ilmi var vesaire teşvik yok o zaman ne diyorlar? o zaman biz Allah'ı mahlukata benzememek, benzetmemek adına bunları örnek ediyoruz bize diyoruz şimdi sizin ufaklar hakkında söyleyeceğim şey zat için de geçerli peki siz zatı ispat ediyorsunuz Allah var mıdır yani zatı var e mahlukatın da var nasıl Evet, o zaman sen Allah cehmiye gibi olsalar doğru cehmiye kadri anlıyorsunuz Allah yoktur yani hiç vardır var diyecek varlıklar yok bir şey yok işte onlara evvel gelmek basitler ondan bütün tüm mucizelere bakın şey kabul edip sıfatları inkar ediyorlar eğer bir sıfat vardır zaten ne olur sıfatı olan mahlukatları da söylüyor ilmi var da söylüyor anladın da ilmi Allah kendisine seni baktı diyor alem diyor kula da semiye baktı alem diyor bir an gören işlemler sayar o zaman inkar ediyor siz Allah'ın zatını kabul ediyor inkar ediyor mahlukatın zatı o zaman zatı da inkar ediyor o zaman zatı söyleyeceğim ya sıfatlarda söylerim ya da sıfatlarda inkar etmeyin ya zatta inkar etmeyin sıfatlarda da etmeyin o yüzden diyor ki el kelamu fizzat el kelamu fizzat el kelamu fizzat sıfatlar hakkında söylenen söz zat hakkında da söylenen söz gibidir söylenen söz gibi olmak zorundadır kayıt bu kayıt şimdi bir tanesden rica ediyorum bu önemli bir kaydı bu kaydı kaba yani öyle yüzeysel olarak anlatın bu kaydı şimdi bir canlı olarak yaşıyor bizim kendimize göre sorumluluğumuz var öğrenimimiz var rahmetli bir sorumluluğumuz var ne söylüyorsan sıfatta da aynı şeyi söyleyeceksin eğer zat var diyorsan ve varlığı benzemiyor diyorsan yok ya siz niçin zat diyorsunuz insanların zatlar yolak insanların zatı Allah'ın zatına benzer e yok o zaman sıfatta da biz aynı şeyi söylüyoruz ne fark kaldı? İkimlerin benzer olması kesinlikle mükemmel olmanın olduğunu Şimdi bunu anladık buraya inşallah anladık da şimdi daha çok işareler ediyor bakın şimdi arkadaşlar el kavlu fi ba'di sıfat kel kavlu fi ba'di ahar bazı sıfatlarda söylenen söz diğer sıfatlarda da söylenmek zorundadır yani sen onda siyah de bu sıfatı siyah olamaz demek olan diyemezsin sıfatı külli mana Şimdi neden bunu söylüyor? Eşariler bizim müteahhirleri yani sonradan gelenleri eskileri bakımda hakkında verildi. Muhammed bin Said bin Kullah bin İlhan Ebu Hasan Eşari Eşarilerin bunun ne babası Ali Cübdayillah onun yuva İngilizce alemlerinde onun, onun elinde geçiyor ve babasını geçiyor sonra bu 40 sene falan müntezile kalıyor Ebu Hasan Eşari sonra ne yapıyor? ama neden Muhammed bin Said bin Kullab birçok kitabı kabul ediyoruz Muhammed bin Said bin Kullab'ın eserlerinden etkilenip Müdürlerden çıkıyor ama kelam ediyor Kullabi diyor Yani kullabi Şahin'in kötü aklını kullabi Bu Allah'ın bir kitabını kabul ederdi cıvar tadını kabul ederdi şey, e, ev tadını kabul ederdi vesaire ne inkar ederdi bunlar sadece hareket andır hani inme gelme Heh, onları inkar ederler yani yakın bir irade içinde ama son dönem işte Fakret'in vaazı vesaire bunlar son dönem eşarileri ne yaptılar son dönem eşarileri sadece yeni sıfatları çünkü dedim ben dediler ki bir yeni sıfatı kabul edelim bu yeni sıfatlar diğerlerini ne yaparız inkar edelim ne bunlar işte hayat, ilim, kudret, seme, basar, kalem, e, kelam, irade yoktular hatta bunu de dönmüşler diyor ki hayyun alimun kadirun ve kelamu lehu iradetun ve kezalike semavel basar böyle bir nazım yapmışlar bu yeni kitabın içine yeni kitabını atmışlar içine koymuşlar şimdi diyor ki dikkat edin kendinize dedim ki buradan ne fark var bunlar ile diğer kitaplar arasında ne korkuyorsun ne bunları kabul ediyorsan diğerlerini de ne yapman lazım kabul etmen lazım çünkü neden bazı sıfatlarda söylenen şey diğer sıfatlarda da söylenen şeyin aynı türü el kavlu bazı sıfat el kavlu ifade şimdi eğer diğer sıfatları kabul etmek sorunsa bunlarla sorumlu ederiz şimdi kabul etmek sorumlu olmak Allah'ın kelamı var benim de var Allah'a veriyorum bir sorun var şimdi değilse sorun o zaman diğer sağlar bir sorun olması lazım buraya anladık şimdi bunlara diyoruz ki ya siz diyor sıfatı kabul ediyorsunuz da diğer sıfatlar hakkında nasıl ne yapacağız şimdi Allah'ın sevmesi var Allah'ın kılması var değil mi bunları inkar ediyorsunuz e, bunlar Kur'an'da var ne yapacağız İnna Allah yuhebbu tevvabin Yuhebbu mutatahhirin Yuhebbu mutatin Sözde edenleri sever Temizlenenleri sever Takva ehlini sever e bu kadar rivayet var ne yapacağız bunlar yani bunlar şey değil ki pazardan bir elma gelmiş bir atalım bunlar altına kitabı bu rivayetler mevcut Allah nasıl bunları verilmiş bir dokunmakta bunlar verilmiş ne yapacağız bunları diyorlar ki cevap şu buraya yazın bir böyle mantıklı tutuyor birincisi kelam iki Şimdi istemeyi nereye döndün? Baban yukarıdan irade. Ee, Bak sevme. Şey sevme var. Bunu inkar ediyorlar mı? Ediyorlar diyorlar. Diyorlar ki sevmeyi yani sevgi de diyorlar. Diyorlar ki sevme e, nimet vermeyi istemektir. Kızma azaplandırmayı istemektir. O zaman bütün psikolojik kitapları ve buna benzer kitapları neye hamlediyorlar? İrade tarafından diyorlar. Anladın mı? İrade tarafından. Allah kadar cezalandırmayı istemesidir sebep sevmesi nimet tamam bu lazım bağımdan doğru evet Allah sevdiği nimetlendirir bu ayrı ama sevme sıfatı vardır kendisinde diyor ki şimdi bakın burayı anlatayım şimdi diyorlar ki ne yapacağız diyorlar ki bunları biz eğer kabul edersek sorun olur neden diyorlar ki çünkü sevmek nedir diyorlar sevmek tarif ediyorlar diyorlar ki neydül kalbin bilen mazlum talep edilen şeye kalbin neyle etmesidir değil mi? neydül bilen mazlum şimdi insan bir kıza aşık olur kalbi ne yapar ona? meyleder ne adına? onun talep etme adına Şimdi ondan önce Şimdi o tarif yapıyorlar Bunlar kalbin neyle sınırsızdır diyorlar e şimdi Allah'ta kısas mı var ki büyüklüğüne neyle vesaire o zaman sevmeyi iptal ediyor e diyor kızmak kızmak nedir diyorlar işte galeyan den kanın damarda kaynaması ve kaynamanın sonucu ortaya çıkan ruhunun içinde kırmak diyor şimdi diyor ki bu bile olsa şimdi böyle ama bu iki tarih bile almış şimdi arkadaşlar bir şey hepimiz örneklendirme altında anlatıyorum hepimiz zaman zaman hayatımızda yaşamışsınızdır mesela bir yerine bir kız aşık olmuşsunuzdur olmuşsunuzdur mahallede şurada ha direkt neyin neler yoksa önce bir kıvılcımlanma hoşlanma olur kıvılcımda böyle bir kıvılcımlanma olur bu hareketini zaman zaman bir biz bir bak oradan kendine yarar bir kafada yandı değil mi? yani kalbin tamamıyla belli ne zaman söz konusu olur? İlerki kafalarla söz konusu olur. Yani bu tarih yanlış. Yine kanın damarda kaynayarak harekete geçirdi. Kızmanın tarifidir arkadaşlar. Bazen kişi çok basit kızar. Yani kanın damarda kaynamaz. Diyelim ki öyle olsun. Hani bu tarifte bu iladedir. İbni Tevmiye yorumlarından. İradeyle kabul ediyorum. İrade ne? Bir faydayı hedefetme veya zararı bir fayda elde etme veya zararı def etme adına senin isteğin isteğinin kalbinin harekete geçmesi neyle o zaman aynı şeyi söylemişsin iradenin tarifi o zaman iradeyi inkar ediyorlar olur mu canım dünyasının irade ve sözün irade mahlukatın irade bizim insanın sizin söylediğiniz söylemek mahlukatın kılmak adam, o yüzden diyor ki e, sizin bu söylediğiniz hepsi batıl o zaman diyorlar ki ispat ettiğimiz bu yüzü sıfata akıl delalet ediyor akıl delalet ediyor diğerlerine akıl delalet etmiyor bak diğerlerine ne akıl delalet ediyor şu ibareyi görmüyorum ben bu sözün şey, İslam'ın sorumluluğundan alıyorum diyorlar ki bunlar bu yedi sıfata akıl delalet ediyor diğerlerine etmediği için bir reddediyor diyorlar ki لأن الفعل الحادث هو فعل محتاج المسؤول معنا ثم على خلاف diyor ki لأن الفعل الحادث دل على القدرة diyorlar ki bu yaratılmışlar hadis olan ortaya çıkarılan bu mesuller bu yaratıklar neye delalet eder diyorlar Allah'ın kudreti kudreti kadir olmaktan yapamaz şimdi akıl. diyorlar ki taktik hilafeye delalet eder yani birisini uzun yapmış birisini kısa yapmış birisini şöyle yapmış birisini öğren yapmış e bu da yani bir nevi bir şeyle hak kılmış Allah bu da neyine delalet eder iradesine istemezse karma tercih olmak zorunda ama bu düzen içinde olmuş e bu da iradeye delalet eder ve bunların üzerinde hükmetmesi de ben şöyle yapacaksın şu zaman böyle yapacaksın vesaire bunların hepsini takdir falan etmesi de ne dererse ilmine o zaman ilim sıfatları almışlar tamam ve bütün bu sıfatlar neyi gerektirir? hayatı gerektirir hayatı olmayan bir insanın bunlar olmalı ona hayat sıfatları almışlar hayat sıfatı olan da dünyadan görmeden de konuşmadan hali olmalı sanki mantık ağır yani görmüyor mu geçen bir insan görüp konuşamıyor ama o da batıl da hadi diyelim gözü aynen hadi o da olur tamam o zaman diyorlar ki bakın bunlar akıl celal ediyor tamam bunlar akıl celal ediyor şimdi bakın dikkat edeceğiz iki reziye vereceğiz buna dikkat birincisi diyor ki diyelim ki aklına delalet etmiyor diğer kitaplar diğerisinden başkasına delalet etmiyor diyor ki aklına delalet etmiyor tamam diyor ki adamı delil muayyen la yestelizmi adamı mevzuda muayyen muayyen bir delilin bulunmaması muayyen bir mevzunun bulunmamasını gerektirmez ne demek bu? Yani arkadaşlar bir şeye illa bir yani bir şey birden fazla delil olabilir mi? olabilir o bir şeyin varlığını o verilerden bir tanesinin olmaması o şeyin olmamasını gerektirir mi? mesela güneş güneşin varlığına ne dedik? senin görmen ışını, sıcaklığı ne bir kör olan bir insana bu güneşin üç vaktinden diyorum varlığını merak eden üç vaktinden hangisi gayet görmesi mesela o delilin olmaması güneşin olmamasını gerektirir mi? gerektirmez şimdi Kur'an'da bir rivayet var Kur'an'da bir ayet var sünnet bahsedilmiyor olabilir mi? olabilir sünnette var ama Kur'an bahsedilmiyor şimdi Kur'an'da var sünnette bahsedilmiyor diye veya sünnette var Kur'an'da bahsedilmiyor diye onu imkan verilen o zaman bir delilin olmaması önce alın olmaması gerektirmez diyelim ki akıl buna belayet edilmiyor o olsun elinde Kur'an var yetmiyor akıl, akıl bir delil mi? Kur'an bir delil mi? delil